بالاخره به چابهار رسید Наконец-то. انشالله خیلی زود برسیم با هم به هند А, Надеюсь, что скоро уже до Индии вместе доедем. Уже были. یک یک بار اینجا بودیم و امیدواریم بار اخیر نبود. اه، دفعه اولشون اومدن Нью-Дели. آه، قبلا هند- بودن هندوستان ها هندوستان. هند آره А, Мы очень рады а, действительно доехать до Чебахара. ما خیلی خوشحالیم که به چابهار رسیدیم А, Мы, а, а, занимаясь сейчас развитием коридора, понимаем, что это одна из основных точек, откуда будет развиваться коридор север-юг. ما چون که مشغول توسعه کریدور شمال جنوب هستیم متوجه میشیم که بندر چابهار و منطقه ویژه چابهار نقطه اصلی این مسیر است. Сегодня, побывав и в особой экономической зоне, и в порту, мы убедились, что проделана огромная работа. ما اینجا هم در منطقه ویژه اه، چابهار بودیم و هر هم در بندر چابهار و دیدیم اه، که کار زیاد انجام شده است И еще раз убедились в том, что э, та совместная работа, которую мы начали, подписав соглашение э, в Иране, и протокол, который, я надеюсь, мы подпишем сегодня, э, за- про- ну, который мы проговаривали в Индии, это те шаги, которые позволят нам э, приступить к уже практической реализации наших планов. و ما امروز یک دیگر مطمئن شدیم که این موافقت نامه که بین ما امضا شده و منطقه انزلی و همچنین پروتکل در هندوستان قدمهای مهم این فعالیت ما در راه توسعه مسیر شمال جنوبه Мы сегодня в порту Чубахар с уважаемым господином генеральным директором проговорили уже практи начало практической работы. ما امروز با مدیر محترم بندر چوبهار شروع فعالیت رو گفتگو کردیم И э, мы считаем, что уже буквально в короткое время э, мы сможем э, начать э, перевалку грузов, э, условно говоря, нарабатывая э, практику по этому коридору. و مطمئنیم که در اسرع وقت بتونیم حمل بار رو شروع کنیم у нас есть э, уже конкретные предложения по определенной номенклатуре грузов. و ما پیشنهادات مشخص در مورد فهرست کالاها برای حمل و نقل داریم. Мы в частности можем начать обсуждать поставку э, карбамида э, в страны Индии и Персидского залива. ما همچنین میتونیم تحویل کربامید این کود شیمیایی به هندوستان و کشورهای خلیج فارس مورد بحث و مذاکره قرار بدیم Э, Наши резиденты, которые работают у нас в зоне, буквально три дня назад договорились в Туркмении о таких поставках. و شرکت عضو منطقه ویژه اقتصادی ما سه روز پیش با یک شرکت در ترکمنستان قرار بست در مورد تحویل این کود Мы э, послезавтра будем э, с нашим другом господином Масруром обсуждать вопросы <clears throat> строительства масляных терминалов на территории Анзели. و ما پس فردا با دوست عزیز ما دکتر مسعود همچنین احداث ترمینال روغنی مورد بحث و مذاکره قرار میدیم Э, Наши коллеги первую отгрузку на Иран э, планируют э, сделать уже в сентябре. همکاران ما قصد دارند در ماه سپتامبر یعنی بعد از یک ماه دیگه اولین تحویل روغن به ایران انجام بدن И мы бы также могли бы начать обсуждение вопроса о строительстве подобного терминала э, в порту Чебахар. و ما همچنین میتونیم احداث ترمینال روغنی در بندر چابهار مورد بحث و مذاکره قرار بدیم А, И, конечно, э, основной вопрос, который мы хотели бы обсуждать, это как мы начнем взаимодействовать по перевалке больших партий контейнеров. و اول مسئله که همچنین میتونیم در مورد آن صحبت کنیم حمل و نقل باراندازی و تخلیه بارها где перевалка? Контейнеров через Чебахар, через Астрахань. حمل و نقل بارها از چابهار به آسترخانه Я уже сегодня сказал, что Господь нам дал самый короткий путь между Индией э, и Европой через Иран, через Россию. من امروز اه، گفتم که خدا به ما кӯтоҳтарин масир барои таҳвили бор аз ҳиндустон аз ирон ба русия дод И теперь мы должны продолжить его работу начатую и сделать этот путь удобным и дешевым. Я уверен, что это в наших силах и готов э, приступить к практической работе. من مطمئنم که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و حاضرم کار رو شروع کنیم И я бы представил еще господина Алиева. و من همچنین میخوام اه، آقای تحیر علیف معرفی بکنم Это группа компании Мерфи, این اه، گروه شرکت های مرفی генеральный директор. مدیر عامل И он является одним из крупных перевозчиков на Каспии и вообще в мире по нефтяным поставкам. یکی از بزرگترین فوروردر در منطقه خزر و در تمام دنیا این- اه، از لحاظ نفت Имеется в виду э, поставки для добычи нефти, оборудования различного. اه، منظورش تجهیزات اه، برای استخراج نفت И э, <coughs> он у нас э, и- является консультантом именно по операторству, по передвижению грузов по коридору. و ایشون مشاور ما اه، در مورد اه، تحویل بارها از لحاظ اپراتورها شرکت اپراتورها Поэтому мы также планируем в этой поездке, мы уже получили ряд контактов, наладить контакты специалистов, чтобы могли э, уже конкретно проработать вопросы, как мы повезем эти грузы. و ما قصد داریم در این سفر مشخصات تماس با مشاور مشاورین از طرف ایرانی پیدا بکنیم تا تماس برقرار شود Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что несмотря на достаточно сложный перелет, мы очень рады оказаться здесь, и мы впечатлены той работой, которая уже сделана. و یک بار دیگر میخواستم بگم که با وجود سفر پرواز بسیار سخت به چباخار ما خیلی خوشحالیم که اینجا اومده ایم و میبینیم که کار زیاد انجام شده است Пока так. Я э, хотел бы, может быть, мы тогда, как э, скажет господин Карди, может быть, какие-то практические вопросы обсудим и, может быть, э, подпишем протокол, как, как правильно будет. آه، ممکن است اه، جناب عالی پیشنهاد میکنید اه، مسائل پراکتیک را مورد بحث و مذاکره قرار بدیم و ممکن است اه، موافقت بکنید که امروز بتونیم پروتکل هندوستان امضا کنیم طرف هندی آن را دیگه امضا کرد از طریق ایمیل به ما فرستاد Мы тогда послезавтра с господином Масруром его тоже подпишем. اه، در این صورت ما همین پروتکل پس فردا با دکتر مسرور امضا میکنیم همچنین И э, дополнительно получим живую подпись Индии, и у нас будет такой первый документ, с которым мы можем заниматься перевозками. دریافت خواهیم کرد برای سازماندهی این حمل و نقل بارها از مسیر شمال جنوب بسیار خب مجدد من خوش آمد عرض میکنم از اینکه سفر سختی به چابهار داشتید هم از طرف جغرافیای دور چابهار از شما عذرخواهی میکنم Э, Опять наши извинения, что нам доставили некоторые неудобства из-за отдаленного района Чебахара. Пришлось долго добираться. Ничего. و مطمئنم که این سفر سخت شما حتما ثمرات خوبی در آینده نزدیک به جا خواهد گذاشت И Я уверен, что хоть эта поездка и была сложной, она в ближайшем будущем уже принесет положительный результат. در دو دور نشست اه، در ایران و هند من اه، با شما بودم و از نزدیک تلاش ها و اه، به هر حال پیگیری های شما رو برای تحقق این موضوع اه، شاهد بودم Эм, Я уже виделся с вами и в Иране, и в Индии, и, конечно, заметил, насколько вы э, преданы этому делу и стараетесь действительно развивать вопрос вот этого коридора север-юг. در نشست با طرف های هندی خاطرم هست که علا رقم تلاش و اه، پشتکار جنابالی هندی ها خیلی راغب برای تعریف این مسیر نبودن А, Я заметил, что во время переговоров э, индийская сторона показала, что до этого они как-то не очень были заинтересованы в совместном диалоге по развитию коридора. اما بعد از یک جلسه بسیار سخت و طولانی تونستیم به اتفاق اه، اونها رو معتقد- متقاعد بکنیم که در این راه همراه ما باشن Но в результате вот этого сложного, э, долгого собрания в Индии мы смогли их убедить э, в том, что они могут извлечь пользу, и их мнение изменилось. اه، به این به این معناست که حتما با تلاش و با همراهی و اه، افزای در واقع افزودن ظرفیت های دو مجموعه و اه، کلیه زینفعان این مسیر حتما ما میتونیم نتایج خوبی رو به دست بیاریم И я убежден, что если мы все объединим усилия, то мы обязательно достигнем хороших результатов. آنچه که مسلم هست در ادبیات اقتصادی جدید اه، مسیر کو- در واقع فاصله ها و زمان دو موضوع خیلی مهمن که م، چه بخواهیم چه نخواهیم باید در نظر بگیریم А, И, конечно, в данном вопросе а, транспортных маршрутов а, очень важно а, расстояние и время, которое затрачивается на перевозку. خیلی خوب شما بهتر از من اه، در اون گزارش اه، دهلی ارائه کردید که اه، کوتاهترین مسیر و کم هزینه ترین مسیر که- و البته در قدم اول کوتاهترین مسیر اه، از اتصال هند به روسیه از طریق چابهار و انزلی هست Вы и сами слышали из доклада индийской стороны на предыдущем собрании, что действительно вот этот маршрут а, через Чабахар из Индии в Россию является самым коротким, дешевым и выгодным. بر اساس داده های غیر دقیقی که در اون جلسه ارائه شد به نظر می اومد که هزینه ها قدری اه، بالاتر باشه М, Правда, на основании их же сведений, которые они предоставили, а, показалось, что все-таки стоимость немного завышена. که هم من معتقدم اون داده ها خیلی دقیق نبود و اگر هم این گونه باشد به دلیل این هست که حجم بار این مسیر کم هست و با افزایش میزان بار حتما این مسیر به دلیل نزدیک بودن مسافت اقتصادی تر خواهد بود А, Я и сам, честно говоря, не очень уверена в точности предоставленных сведений по поводу стоимости, но даже если они и правдивы, я думаю, если увеличить объем грузов, то эта проблема решится и стоимость снизится. و همونطور که جناب عالی هم تاکید داشتید ما هر چه زودتر باید اه، قدم اجرایی در این مسیر برداریم И вы совершенно справедливо заметили, что нам нужно как можно скорее уже начинать практические шаги для запуска этого маршрута. این که مشخصا بر روی کالاهای خاصی متمرکز بشیم و بارهایی که همین الان مشتریا وجود دارن رو هدایت بکنیم از این کانال عبور بدیم حتما اه، نقطه آغاز درست و صحیح این مسیر هست Нам просто необходимо сейчас э, сконцентрироваться на конкретных типах товаров, которые мы могли бы перевозить через этот груз, и э, начать уже непосредственно перевозку и понять э, за счет этого, какие есть проблемы и недостатки. و خوشحالم از اینکه میشنوم از اه، نشست قبلی تا این نشست شما کالا رو هم مشخص کردید مسیر رو هم تعریف کردید И я очень доволен и рад, что в прошлый раз вы как раз на собрании на этом э, пытались определить список товаров и вообще весь маршрут, как он будет полностью. آنچه که به حوزه چابهار مربوط بشه برای این پارتی کالایی که شما میخواید عبور بدید هزینه های مربوط به چابهار رو تا آنجایی که امکان پذیر هست اه، ما کاهش خواهیم داد به عنوان شریک شما در چابهار اگر که هزینه های بندری چون اپراتوری بندر چابهار امروز با یک شرکت هندی هست حتی اگر ضرورت داشته باشد ما آمادگی پذیرش هزینه های بندری چابهار رو برای اینکه این تست رو انجام بدیم و این مسیر رو توجیه پذیر بکنیم داریم И мы, как ваши друзья, готовы по максимально низким тарифам осуществить вот эту тестовую перевозку. И хотя у нас индийская компания уже тут управляет в порту Чапахар, все равно мы готовы снизить тарифы специально для того, чтобы запустить маршрут. بنابراین آنچه که مراقبت در خصوص این محموله از در داخل ایران لازم هست اه، حتما در قسمت شمال رو اه، منطقه آزاد انزلی و آقای مسرور مراقبت خواهند کرد و اه، در قسمت چابهار و بندر منطقه جنوب رو تا به هند برسه حتما منطقه آزاد چابهار با همکاری این اپراتور هندی که باشون صحبت هم کردیم مراقبت رو خواهیم داشت و نگرانی از بابت این مسیر برای شما وجود نخواهد داشت و حتما به صاحب کارهای خودتون این اطمینان رو بدید И что касается севера, то там, конечно, на севере Ирана за перевозку и транспортировку будет отвечать э, господин Масрур, а здесь на юге мы, порт Чебахар, тоже будем э, обязательно контролировать перевозку, чтобы груз оставался в сохранности. Поэтому любой ваш груз, который вы направите к нам, э, будет в безопасности, можете не беспокоиться. یک اه، کالا رو اشاره کردید راجع به کود شیمیایی که خب کاملا مشخص هست و اه، هر کاری که لازم هست از طرف ما انجام بشه فورواردر شما با ما هم سعی میکنیم ظرف امروز فردا که شما تا به انزلی میرسید حتما یک شرکت معتبری رو به نمایندگی از خودمون به فورواردر شما معرفی کنیم یا شاید بهتر باشه مشترکاً ما و انزلی یک شرکت رو معرفی بکنیم که مراقبت ها رو کامل انجام بده اینطوری به نظرم بهتر هست به شما معرفی خواهیم کرد و در ارتباط با حمل و نقل و بارداری و خدمات بندری در دو نقطه هم اه، جای هیچ نگرانی نیست فقط اگر اطلاعات و اسناد کالا ارائه بشه حتما هماهنگی اینجا رو همکار ما انجام خواهند داد. И вот вы упомянули про транспортировку химических удобрений. Мы готовы представить вам э, экспедитора со своей стороны. Даже, наверное, будет лучше, если мы совместно с э, господином Масруром с экономической зоны НЗЛИ представим вместе вам какого-то одного э, экспедитора, и тогда вы можете не беспокоиться за транспортировку этого груза через Иран. Все будет э, э, хорошо. И единственное, нам нужно будет согласовать э, документацию по транспортировке такого груза. Все остальное мы возьмем на себя. در مورد روغن هم که اشاره کردید ما همین الان کارخونه تصویه روغن اینجا داریم و هم بندی روغن و مخازن روغن در منطقه آزاد داریم و آمادگی هم داریم که یک سایت اختصاصی برای ترمینال روغن برای شما پیش بینی بکنیم اگر شما صادر کننده روغن وارد کننده روغن یا صادر کننده روغن هر کدام که باشید ما اینجا در منطقه آزاد چابهار هم نگهداری و هم خدمات در واقع ترمینالی روغن شما رو اه، سریعا میتونیم مهیا بکنیم И вы упомянули также про подсолнечное масло. А, У нас здесь уже есть комплекс по упаковке масла, по очистке подсолнечного масла, и мы можем предусмотреть территорию и для вас, чтобы тоже там был терминал масляной. И также можете быть уверены, что а, независимо от того, импортер или экспортер, которого вы представите по а, маслу, транспортировке подсолнечного масла, а, груз будет э, его обязательно в кратчайшие сроки а, обработан и доставлен в пункт назначения. اه، دو کارخونه ای که ما در چابهار داریم یکی روغن گیری از دانه سویا هست که دانه سویا از برزیل به منطقه وارد میشه روغنش грефте میشه و اه، تصفیه نشده صادر میشه А Да. У нас есть два завода по производству масла. Одно из э, соевых бобов, которые поставляются из Бразилии, и э, нерафинированное масло уже потом дальше отправляется. И второй و کارخونه دوم هم تصفیه روغن هست یعنی روغن تصفیه نشده از مالزی صورت پال وارد منطقه میشه تصفیه میشه و باز هم صادر میشه که البته کارخونه دوم مال یک اه، سرمایه‌گذار افغان هست که با نیت تأمین روغن افغانستان این مجموعه انجام میده هر دوی اینها مخازن نگهداری روغن دارن ولی حتما برای کار تجارت روغن ما مخازن می میخوایم که در صورتی که میزان حجم و در واقع مسیر اون مشخص باشه ما پیش بینی لازم رو برای سرمایه گذاری در ساخت مخازن نگهداری روغن انجام خواهیم داد و اگر سرمایه گذار هم داشته باشید خود شما ما آمادگی داریم که زمین در اختیارشون قرار بدیم که خودشون هم بیان مخازن رو ایجاد بکنن А второй завод – это афганский инвестор построил э, э, пальмовое масло, поставляемое из Малайзии. Здесь оно очищается и уже дальше отправляется. Ну, в основном, опять же, в Афганистан. А, И вы упомянули, что тоже заинтересованы площадки у нас тут для подсолнечного масла, терминала. Э, и Если у вас уже есть свой инвестор и вы готовы вкладывать в нее деньги, то мы готовы вам, конечно, предоставить тоже площадку. نکته مهم دیگری که من فکر می کنم در تقویت مناسبات بین ما و شما کمک خواهد کرد ارائه خدمات انبار و بندر متقابل به یکدیگر هست شاید امروز ما به دلیلی که در این مسیر فعالیت نداشتیم نیازی به خدمات انبار و بندر در آستاراخان نداشته باشیم اما آمادگی داریم و مطمئنم که به کار شما خواهد اومد که در مجموعه حالا سایت انبار خودمون یا در محدوده گمرکی خودمون یک مجموعه ای رو در قالب انبار در اختیار شما قرار بدیم و شما برای مدت مشخصی تا زمانی که بر حال مسیر رو فعال میکنید و بازاریابی میکنید که مسیر کالاها رو از این طرف تعمین بکنید از این مجموعه انبار ما صورت رایگان استفاده بکنید و به صاحبان کالایی که تشویق میکنید از این مسیر عبور بکنن این مشوق رو ارائه بکنید که در چابهار برای مدت مشخصی سه ماه یا شش ماه یا هر میزانی که نیاز هست شما خدمات انبارداری رایگان بهشون میدید А, Ну и также я считаю, что еще одна вещь, которая сильно бы укрепила наши отношения деловые, это предоставление складских услуг. А, например, мы могли бы вам бесплатно предоставлять э, складские площади для хранения грузов в Чабахаре. Ну, вы, в свою очередь, тоже могли бы нам такое предоставлять, и это было бы очень экономически выгодно для нас. Я позволю себе сейчас добавить несколько слов. А, Потому что настолько содержательный разговор, боюсь не удержать все мысли в голове. Что касается масла, мы а, Сейчас говорим о совершенно конкретных инвесторах. А, и поэтому у меня задача сегодня проговорить. Я получил положительный ответ. Э, э, <coughs> и я передам контакты ваших специалистов, которые смогут связаться, э, мои специалисты и вот эти инвесторы. و من مشخصات تماس همکاران شما اه، به ایشون میدم به این سرمایه گذاران И Я думаю, что после первой пробной партии, которая у нас отправится в сентябре в Иран, و من فکر میکنم که بعد از اولین تحویل آزمایشی روغن که به سمت ایران میره ماه а, سپتامبر мы сможем начинать э, уже разговор о конкретных шагах по строительству масляного терминала в Чебахаре. ما بتونیم اه، در مورد قدم های فعلی صحبت بکنیم در مورد احداث این انبارها در چباخار صحبت بکنیم Вот, это что касается масла. а второй вопрос, вот сейчас последний, я вот я же говорю, я уже не удержал. А, а, и что касается складов. А, Это очень важный вопрос. Э, Мы сейчас э, занимаемся планировкой территории будущей портовой зоны. Мы در حال حاضر مسئول ترخیزی مساحت بندری ما А, هستیم Нам президент поручил до декабря документы подготовить на землю, планировку инвесторов. ام، رئیس جمهور ما به ما دستور داد اه، تا ماه دسامبر اه، همه اسناد وابسته به ترخیزی و سرمایه گذاران تهیه بکنیم Мы рассчитываем, что если мы уложимся, там просто очень много документов, но мы постараемся это сделать, то где-то к марту, к апрелю у нас зона будет создана. ammo umidvormiz ki betonim tamom in asnodро tahya бокунем чунки асноди зиёда ва дар ин сурат а, мо фикр мекунем ки моҳи марс соли оянда шурӯи а, начнем что? Мы э, получим э, решение правительства о создании зоны. Мы тасмим дулят дар муради иджоди ин мандагаи бандари дарёфни. И э, мы сразу приступим уже к проектированию конкретно порта и инфраструктуры зоны. Вамо дар инсурат э, мусакан шуруи тахризи тамом зирсохте зирсохт ва масухат ин бандар шуру микуним. И уже в конце следующего года мы приступим к строительству. Ва дар поён он соль мо шуруи эхдосе бандар мы сейчас уже ищем тоже инвесторов себе, которые будут оказывать различные услуги в нашем порту. ما در حال حاضر جستجوی سرمایه گذاران که سرویس های مختلف در بندر ما اه، انجام خواهد داد Первый инвестор на контейнерный терминал уже подписано соглашение. ما با اولین سرمایه گذار برای ترمینال کانتینری یه موافقت نامه دیگه امضا کردیم Я вас знакомил в Индии, это господин Савченко. ما ایشون به جناب علی معرفی کردم در هندوستان این آقای الک سافچنکا Он, ну, к сожалению, сегодня не смог присоединиться, там семейные обстоятельства. Э, <coughs> вот, но он, как инвестор, планирует построить контейнерный терминал, в первую очередь, на 250 миллионов евро. терминали контейнери бесозанд ва хаҷми сармоя 250 миллион юруст Мы сейчас ведем переговоры с немецкими э, инвесторами, с э, арабскими инвесторами о том, чтобы они тоже, возможно, заходили в строительство порта. و ما الان در حال مذاکرات با سرمایه‌گذاران آلمانی و عربی هستیم که همچنین وارد این پروژه شوند При этом, э, <coughs> при этом инфраструктура самой зоны это будет строиться за счет государственных средств. اه، و در همین حال اه، زیرساخت خود منطقه بندری то есть порт у нас пока предварительно будет по территории порядка 250 гектар. А, а вся зона будет около 1100 гектар. И э, вот здесь как раз мы сейчас и ведем переговоры с инвесторами, которые планируют э, Э, осуществлять перевалку грузов. Вскрыть склады. В частности, э, группа Мерфи э, какие-то планы строит на эти объекты. و همچنین گروه شرکت های میورفی قصد برای احداث این اه، زیرساخت دارد А, Скажем, у группы Мерфи переход э, со стороны Грузии на территорию России, таможенный пункт большой, современный, построенный. Вот уже они эксплуатируют, и там хорошие заработки, они специалисты в этом. اه، مثلا اه، این اه، شرکت میورفی اه، یه نقطه گمرکی از گرجستان به روسیه احداث کرد این نقطه بسیار مدرن است و در اه، حال حاضر از آن زیاد استفاده میکنند И мы э, считаем, так как и вы, что если мы будем оказывать услуги по складам в Чебахаре и в Астрахани, و ما فکر میکنیم همین که جناب عالی فرمودید که اگر ما این اه، سرویس های انبارداری هم در چابهار و هم در استرخان داشته باشیم это нам позволит э, больше усилий прилагать, чтобы туда пошло больше грузов. اه، این به ما کمک میکنه که حجم بارها بیشتر شود Мы, э, подчеркну еще раз, мы абсолютно нацелены на то, что данный коридор должен реально заработать. اه، یک بار دیگر باید تاکید بکنم که ما قصد داریم که این مسیر, مسیر اه، اه، فعالی شود Мы понимаем, что без разных планов, презентаций, переговоров с правительством это не получится. мы траджим мишинки бидуни <coughs> тамоми ин музыкирот, хамчинин э, музыкирот давлят, хамы чиз анджом нахохат шот. Но ну, я совершенно уверен, и я знаю это, что без нашей работы ничего не будет. Реально работы. <coughs> همچنین Реальна مطمئنم робота. که بدون کار ف- فعالی ما و جناب عالی اه، همچنین هیچی انجام نمی شود Я вчера буквально, у нас на- назначили э, министерство, которое отвечает за развитие этого коридора, буквально вот недавно. دولت یه وزارت انتخاب کرد که مسئول این مسئله کریدور شمال جنوب باشد Это Министерство экономики назначили замминистра, который отвечает за это. این وزارت توسعه اقتصادی معاون وزیر الان مسئول این مسئله است Я буквально вчера был у у него, من دیروز پیش او بودم и э, мы как раз проговорили э, практические шаги э, для того, чтобы министерство начало тоже реально помогать. و ما همچنین در مورد اه، اقدامات فع- فعلی صحبت کردیم که اه، این مسیر رو راه اندازی بکنیم И поэтому в понедельник он у меня уже будет в Астрахани, этот замминистра. به این دلیل اه، <coughs> دوشنبه این معاون وزیر میاد آستراخان پیش ما Мы покажем э, нашу промышленную зону, что мы сделали, какие у нас проблемы, что надо помогать. اه، بهشون اه، منطقه صنعتی ما نشان میدیم و С учетом особенно того, что следующий Каспийский форум, который сейчас проходил в Туркменбаши, планируется проводить в Астрахани. konferența Turkmeniston, care И наш премьер-министр, выступая в Туркменистане, сказал, что зона это вот а, как раз один из элементов работы по грузам. Uh, va, uh, گفت که منطقه ویژه ما همچنین یک نقطه مهم در این خاموش مسیر کن است صندلی. Вот, поэтому... А? Да, обязательно, обязательно. Сейчас я закончу уже. Поэтому мы м, э, готовим вот э, практику по зоне, которая индустриальная, э, по помощи с министерством, но одновременно наша задача, чтобы министерство включилось вот в ту работу, которой мы с вами уже занимаемся. و به این دلیل اه، دستور ما این است که ما همچنین باید کمک از وزارت بگیریم تا اه، به ما کمک بکند اه، این مسیر شمال جنوب توسعه بکنیم Но, как и у вас, у, у меня есть огромный опыт работы в государственных структурах. اه، من همچنین مثل جناب عالی تجربه پر در اه، دولت هست دارم Я работал в Министерстве юстиции России, Управлении делами президента. اه، و همچنین در وزارت های گوناگون اه، و در دفتر رئیس جمهور کار میکردم И я очень хорошо знаю, как принимаются решения. من خیلی خوب میدونم چه جوری تصمیمات را میگیرند И у меня есть хорошие связи, я знаю всех, и меня знают و многие очень. من ارتباطات خوبی دارم و اه، مردم زیاد مرا میشناسند А, и здесь я могу сказать одно, что все они сидят и ждут, когда мы принесем практическую работу. و من میتونم بگم که همه آنها الان دارند نشسته اند و منتظرند که ما به ما اه، کار انجام شده ارائه میدیم Для того, чтобы пойти и доложить начальникам, что они все сделали. تا به اه، رؤسای خود بروند و گزارش بدند که <laughs> آنها تمام همه چیز انجام دادند Я всегда говорю, мне не жалко, пожалуйста, идите докладывайте. من همیشه میگم که باشه بروید اه، مشکلی نیست Главное, немножко хотя бы помогите, и самое главное, не мешайте. ولی فقط یک کمی کمک بکنید به ما و چیزی بعد انجام نمیدید <laughs> Поэтому работа все равно на нас. م، در و به هر حال ما باید این کار رو انجام بدیم И именно поэтому я лечу в Индию, я лечу в Иран, и один, и два, и еще буду много раз летать для того, чтобы мы запустили реальную работу. و به این دلیل من هم به هندوستان هم به ایران میروم یک بار دو بار و بار سوم برای اینکه کار رو شروع کنیم И если позволите, господину Алиеву несколько слов, вот он как э, практик в перевозках бы сказал свои соображения по этому поводу. Э, э, э, алиф. А, тахир Алиев. Тахир. Тахир Алиев. Тахир Алиев. Тахир Алиев. <coughs> А может быть, на английском а, лучше. А, Еще лейтенант забыл английский, so Yes. Thank you very much. You can, you can take rest for two, three minutes. Uh, uh, thank you very much for your hospitality, and uh, we're really impressed with what we uh, we had today. Uh, your hospitality, the territory that has been under development, and uh, the port, which has been developed in the shortest possible time into an incredible territory. I'm absolutely sure that in a couple of years, that will be one of the main melting points uh, for the delivery of cargo between uh, south straight to north. Uh, everybody knows that, that's why everybody is busy with this project. To be short, uh, the uh, brief introduction about Murphy. Murphy is an, uh, is an logistics and expediting and project management market since 1975. we are serving and used to serve mainly oil and gas industry. Whenever you see main projects <coughs> uh, being developed since 1975, Murphy got their hand in there, starting from Schlumberger, BP, Chevron, Statoil, etc. Uh, our geography starts from the West uh, West Africa, uh, one of the main and first base, which is Port Harcourt, uh, Lagos, um, uh, Cameroon, and come straight into Azerbaijan and the Caspian Sea via our um, chain of offices, which is in Turkey, in Erbil, in uh, Georgia, Azerbaijan. All of, all of them are supplied with their own logistics bases. Uh, mainly these bases are uh, customs logistics centers. We are uh, right now in, a, uh, in the development project of creating 12 customs logistics centers uh, in the whole territory in, in Georgia. Why? Because Georgia is one of the main hub again between uh, Eastern and between Western world, uh, but we're creating a little bit different way, developing the future transportation which is connected with the highway, lesser with railroad transportation. This is what we see from uh, from the latest statistics coming since 2015 when railroad transportation uh, آب گرم و نرم بیاد uh, گرد volume کرده. goes a little مثلا bit لیمو down داره و لیمو compared قاطی to, کنه. to highway transportation volume. <coughs> The idea, Límú you, آب گرم. you are uh, absolutely gone to the point when we, you talked about the pricing that has been presented in Pres- Lotus presentation, uh, and you told that uh, everybody seems that is, is seemingly a, bit, a little bit higher. That was a special purpose, uh, to put the highest possible price. We have to think about worst possible scenario in, in order to move uh, business forward. We give the highest possible price that comes from the second and third tier uh, forwarding companies. We are thinking about the model when uh, just a normal people with one tail in his hand coming out of nowhere telling that guys will have to move it from point A to, to point and as usually as it happens, the third and uh, fourth hand uh, tiers uh, forward is coming forward, putting their commission on top of everything, everything. As soon as they're coming to the real transportation company, which got much lesser pricing, but on top of that, everybody puts their rate. So what we're uh, having, and you're absolutely rightly uh, underlined that we have to think about working together providing one single freight solution from uh, point A to point B, and between point A and B, I'm not talking about Chabahar and Lotus, I'm talking about uh, Mumbai, about uh, Emirates, uh, straight into the North Europe, where Chabahar and Lotus are exceptionally vital points. Without them, it won't work. No, no way of working that. Which means that your suggestion about having the exchange of warehousing, <coughs> that comes incredibly helpful. We were thinking about uh, there are two ways, actually, practical ways. Either to agree with your suggestion of having free uh, from Chabahar side and from Lotus side, or uh, Lotus and Chabahar should exchange with the territory where they, they will be building their own installation. For instance, Chabahar will be building their own installation in territory of Lotus, while Lotus will be being the, uh, having their own installation in the territory of Chamamar. Both ways are coming with exactly the same result. We will be using both installation free of charge that will definitely reflect on the pricing incredibly dramatically. Uh, number two, again, your suggestion about having one recommended uh, cleared expediting company, forwarding company, but from a Western point of view, we have to provide fair competition. So all we need right now from your side, from Iranian side, that uh, we consider between Chabaha and between Anzari, to have at least two or three forwarding companies consolidating, first-tier companies, who will be giving their price with their commission. Uh, this could be the Port of Chapahars and Anzali themselves, and they can take the role of recycling company as well, which is a normal practice in, the many area. And actually, this practice is, is more reliable, to be honest, uh, because you can control your own pricing without uh, referring to the market. For the beginning, that would be the best idea. But in three, four years of developing the corridor, this idea would be unacceptable because we will be blamed in monopolies, which hmm. is uh, not the way. But when we start, the corridor, uh, when it's starting, should be very attractive. We have to provide sensitives. This sensitives comes only with reduction, with the normal pricing. Where I see normal pricing and where the increase comes. For instance, the half of the price we are giving uh, in uh, in our pricing of delivery uh, from point April to, uh, from uh, south to, to north, uh, around practically up to 50% is the pricing between, on that time we are not thinking about Chabahar, we were thinking about Bandar Abbas. The normal current prices of delivery goods from uh, Bandar Abbas <coughs> to Anzali. It costs at least one and a half uh, thousand dollars just just to bring that. Mm. It's half of it, <coughs> right? What we have now, we have now railroad practically coming straight into Anzali from Bandar Abbas, which in my opinion expectation is as soon as we agree uh, with your help uh, with railroad ministry uh, would bring us uh, the pricing for delivery of one tail uh, from uh, Bandar Abbas and later in two years from Chabahar to Anzali would reduce the pricing uh, minimum up to $500 per, per TEU to deliver from Pandora Basin to Anzali. or the, in the normal circumstances, if as soon as we go normal uh, destination uh, reduction, we will be having normally $300, not more. So can you imagine how dramatically by decreasing as well from $1,500 from Pandora Abbas into Anzali, we're making it up to 300. Mm-hmm another strongest point where we have potential, incredible potential, uh, delivery from Anzali into Lotus. Uh, two things that we will be having there between Anzali and between Lotus as soon as we create this line, shipping line. We will be having direct, immediate border between Iran and Russia, which never been the case. Politically, this is enormous. This is incredible. You will be having common fund common border just uh, on the deck of uh, container ship. The second economical uh, way, as soon as we have these special container vessels, which we uh, in the way of uh, projecting, in the way of developing the architecture of the vessel, uh, we, we, keep in mind that that would be, well, in open sea, that's a normal small feeder of 500 containers intake ship. But in the Caspian Sea, that would be the biggest container ship of, uh, with intake capacity of 500 uh, containers, out of which we consider between 100 up to 150 refrigerator containers should be there. This is difficult <coughs> this project of the, uh, of the, of the container ship. Uh, this kind of container ship never been developed in, within the Russian uh, engineering companies. But they're working on that. That's the direct uh, technical conditions that we put forward. As soon as we have that, we will be having delivery of one container, one TEU, from uh, port of Anzali into Lotus, again between 300 up to $500 per TEU. Right now is again 1,200 up to $1,500 on the random vessel deck. Uh, <coughs> so uh, just only between Chamaha uh, and Bandara Pass Lotus, we will be dramatically decreasing the pricing for the one to uh, delivery for $3,000. That's enormous. And from Lotus into uh, Northern Europe, which is uh, St. Petersburg, Hamburg, Port of Rostock, or uh, Protopronka, where we agreed uh, to work, and Mr. Milushkin got their own memorandum about mutual understanding and mutual works, which we hope finally uh, Mr. Milushkin will organize between Chabahar, Bronka, Hamburg, and Rostock, which is the case. The final vision is to have uh, very strong ties between all economic zones, uh, starting from Mumbai up to straight up to uh, up to Germany at least. Uh, free uh, free zone and free ports. And three port. We also consider port of Porti free economic zone, also there, which deviates uh, some cargo from Chabahar and India <coughs> and uh, Emirates into Mediterranean using the ports facility. Uh, so the task is huge, uh, the time is tough. Uh, we have four, maximum five years for that. We will be introducing in this way in the Caspian Sea our task, introduction of container line, scheduled container line, which will be working regardless whether there is a cargo or not. Mm. That's like scheduled flights. Mm. And exactly the same new kind of uh, ferries uh, and everybody is welcome. That is one of the biggest and very, very uh, robust project of building an introduction, a new type of uh, ferry vessels in the Caspian Sea. That will be special Caspian ferry. Uh, the current ferries that is being employed in the Caspian Sea, the intake capacity maximum is 50 trailers, uh, 50 uh, trolleys, <coughs> trucks per vessel. That's the biggest one. Uh, the one that we are going to introduce, uh, the first six will be built within the next five years. I hope so, inshallah. Uh, the intake capacity of 150 uh, trucks uh, per vessel. <coughs> Just think about dimensions. The current dimensions, uh, the current width of the current ferries in the Caspian Sea maximum is 17.5 meters. We will be introducing the width of 50 meters. So two decades, every second there, and they will be working between uh, port of Kurik uh, and port of Caspisk, uh, delivering and closing the road between China and between Mediterranean, straight crossing the Caspian Sea. At the same time, they will be <coughs> planning from port of Kurik straight into Anzali, going to Chabahar. They will be closing on trucks, on wheels, which, which means that we will be again gaining time. At least two, three days for the delivery we will be gaining there. If we will be working in closest possible coordination with provision of uh, your uh, reliable first-tier uh, forwarding companies or your own forwarding companies, uh, we will be introducing or we will be introducing together with Irisel uh, a new shipping line between Anzali and between uh, Astrakhan, we can start creating Eh, the corridor in October. We can start moving containers. the first party. All we need is your contact, you need our contacts, and I think we will be having a couple of more uh, presentation and meetings in Horkos, in, uh, in Hamburg, in St. Petersburg, and in Amsterdam the next year. But we can start working <coughs> together without waiting for everything uh, to come to the uh, to the light in, in full and complete condition, who can work while uh, the port at Chapahar is under development process, exactly the same stage Lotus. We're exactly on the same stage. Everything is under development. Uh, four, five years, everything will be ready. Uh, from our uh, co-investing project, which I told we are building dry ports and custom logistics center, straight on the border. That's the main idea. Every border where this question will be uh, will be who will be there? Murphy will be there. The main task for that, Murphy will uh, make sure that uh, nothing will be delayed uh, out of unreasonable time. As soon as uh, any trucks coming in, they have to move immediately further. For that, we also have to create single policy on all jurisdictions, so Iran, uh, um, Georgia, Russia, and India must be involved in developing single road transportation policy, single rules for customs and for police and frontiers. As soon as we come to that, we will be finalizing everything with, with single new convention, kind of tier convention, but a little bit wider which will be using exactly the same one single coronet, uh, which will be recognized by all these three, four countries. As soon as we do that, in the next five to 10 years, we expect uh, at least another 10 to 15 countries to join this convention because this is the most successful project I can see. This is what we can see. That's, that's all I wanted to say. Fantastic. Excellent. Thank you so much. Actually, whatever you said is the, I mean, uh, real understanding from the ground. It's not just taking like us as a policymaker or I mean, government side. Uh, yeah, as you mentioned it, and I believe it, uh, there is no other way except we include private sector and the real forward their company to this our procedure. So, and even in the last, I mean, uh, meeting we had in India and even in Iran, I suggested to start with a joint company, joint forwarding company, mm-hmm. or a joint venture, including two, three forwarding company from different countries. Uh, if we go, I mean, step by step practically, we should start with, a, I mean, company. It can be you or any other one. Uh, through Astara and Zali Chabahar in first stage. Yeah. So step, you know, first <coughs> step is to start the company. It can be you, mm-hmm. or you and Irisel. Or yes, or Iranian. Edison. Edison is, I mean, most reliable <coughs> and trustable company which we have right now with a good, I mean, uh, ability to work. They have a good capacity, good, good infrastructure, good, I mean, um, even knowledge and experience in this field. So uh, your company with the Aerosol can go with for a new company. That new company can be registered in Chabahar because Chabahar is out of sanction right now. Mm-hmm there is no, you know, the limitation which we have, the rest of Iran we do not have in Chabahar. For that purpose, we can add an Indian company too. That Indian company <coughs> also can be registered in Chabahar. So Chabahar can be a focal point for registering a forwarding company, which is, I mean, uh, is a company uh, jointed by uh, forwarded from Russia a forwarding company from Iran and a company, doesn't matter which kind of yeah. company, in India, and just to have the name of India in our team. Because in the next step, we will go for, I mean, working with the Indians. Mm-hmm. So, for that, we are ready. Yeah, I believe the only way, and the, I mean, your brilliant idea, idea, which I will work with you for, I mean, reaching much. to that, that is the new, I mean, uh, convention like a tear, Yeah. Yes. It is, I mean, uh, it can be even for limited, limited time, maybe for five years, for mm-hmm. three years, for whatever. We can start, but the suggestion has to come from your side mm-hmm. because you know the figures, you know the time, you know the cost, you know the, I mean, limitation, everything you know. So come by the list of, I mean, figures which is, I mean, 10 kilometers, I, I mean, service which is you will need to in, the, in the, air, in the ports or whatever, <coughs> I mean, uh, on that. For that we will, we can all help you to reduce that. Fantastic. That's, that's the suggestion which can be, I mean, reasonable for suggest to some, I mean, uh, private sector company to, to choose this way instead of other ways <coughs> That would be a new convention. Yeah. Yeah. Можешь на английский переводить, чтобы было это как хочешь. Значит, я согласен э, с предложениями господина Карди. I agree with all your proposals. И хотя мой английский оставляет желать лучшего, но большую часть я понял. And although my English leaves much to be desired, I understood uh, the most <coughs> part of all you have said here. Я пришла our English is not good, otherwise you couldn't understand. Это просто наш английский не такой хороший, поэтому мы не поняли. Не, не, значит, я, я э, вот что хотел бы сразу в практическую плоскость. I would like to set it into the practical point. Абсолютно э, приемлемые, э, отличные идеи, которые высказал господин Корней. И я бы попросил, вот э, мы сейчас там подпишем протокол, но вот в дальше э, будем готовиться к, новому, э, к новым документам, и в этом смысле нам нужна переписка определенная. And, uh, у нас в России пока формируется идея, как это должно все работать. Uh, на самом деле еще никто не понимает, как это э, будет э, реально двигаться, и какие документы для этого нужны, как в России, так и международные. Э, Совершенно понятно, что есть уже примеры, как это делалось в мире. Ну и также понятно, что э, есть определенные проблемы, как э, специфика Индии, Ирана, России, так и санкции и другие вопросы, которые потребуют внесения изменений and уже существующих. There are some certain problems like <coughs> sanctions and uh, etc. And uh, of course we will need uh, to make some amendments to the existing documents. И вот в этом смысле я бы вот что хотел попросить. Uh, чтобы мы с вами после нашей встречи начали обмениваться письмами и идеями, как это должно работать. Uh, uh, Например, то, что вы сейчас сказали про новые тиры, про новые подходы, вы пишете нам в письме прям как план. For example, all you have said about <coughs> new approaches and, for example, new TIR, Please uh, write it uh, in uh, the letter for us. Если это будет э, приемлемо, то мы будем считать это продолжение нашей работы по протоколу Нью-Дели. И мы бы тогда вместе с индийской стороной тоже, получив от вас эти письма, обсудили бы. And in this case, we would discuss it <coughs> with the Indian side. И мне бы тогда было бы проще, а, во-первых, разговаривать с российским э, правительством, показывая, какие идеи, какие предложения есть. And uh, it Это бы ускорило очень сильно, во-первых, формирование вот этой дирекции, которая будет работать от российской стороны. And it would uh, <coughs> Э, management from the Russian side for this э, transport corridor. И одновременно с этим это позволило бы и эм, э, ну, приближать такие же дирекции или такие же организации в Иране и в Индии, чтобы мы могли выстраивать совместную работу. И последнее, что бы я хотел сказать, мы бы хотели, чтобы в этих предложениях были бы выдвинуты какие-то идеи, как нам смягчить санкции или как нам сделать так, чтобы они нас не касались от нашего именно коридора. Uh, uh, uh, это очень важно, потому что в Европе мнения разделенные. Есть организации, которые говорят, нам все равно, что говорит Трамп, мы будем вести грузы через Иран. Uh, uh, uh, we don't care which uh, the President Trump says, we will bring our goods through Iran. Одновременно есть э, а, ассоциация тех же экспедиторов в Германии, как и в Индии, э, которые опасаются санкций, поэтому думают, как придумать схемы какие-то, чтобы э, санкций не было. But at the same time, there are some organizations that are afraid of sanctions both in Iran and India and try to uh, find solutions uh, to get away from these sanctions. И вот это вопросы, которые мы тоже должны думать о них, потому что это, ну, они будут у нас возникать. And uh, these are the issues we should uh, think about uh, because uh, they will appear in some periods. So, اه، شما برنامه ساعت چنده؟ برنامه شلوغ جورش یعنی جورشان برین گوه پیشنهادش کنید بعد آره. افتتاح ها افتتاح چیه افتتاح خب تو گچ جنه برنامه خوبی بود سر کنه برنامه خوبه ما کم چی کنیم گروه رین هم برنامه شرکت کنیم خب یا We have a, a festival tonight in Hotel Star. So I just asked to, I mean, check it whether we can go all together there or or they have some other plan Сегодня, we will continue our discussion. Сегодня есть э, какой-то фестиваль, и вот я как раз сейчас прошу узнать, могут ли нас сюда тоже отвезти, или если у вас есть какие-то другие планы, мы можем продолжить обсуждение. Но у нас план первый, если будет удобно как-то сегодня или завтра с утра, но может быть лучше все-таки сегодня подписать э, наш протокол индийский. Uh, the, only, the only suggestion we have is to sign this, э, the, meaning, the minutes of, the, of meetings okay. from New Delhi. Maybe today or tomorrow, but I no, think it's okay, better no problem. today. Today, Да. uh, now we can, Да, We да. can А у do- нас английский и русский вариант, да? или Нет, как? только английский. Только английский, Вот, отлично. вот. Все We окей. have only English version signed by this Indian part Shankar Shinde that's okay, no problem. in four copies, one for each party. And uh, tomorrow we will bring it to Dr. Masrur, Ishun Hamshin Emzo Mikone, و بعدا کپی شما به شما ارسال می شود از انزلی I uh, will finalize with her then. You finalize it. Have you I'll finalize it with her tonight and then serve it to you. It it is, I mean, a minute of meeting. This is what- yeah. The only thing. with it, because they have to be amended according to free zone regulations. Uh-huh. yeah. No, this is, I mean, uh, not MOU, MOM, minute of meeting yeah. Th- This is wha- the right, what we have discussed already. You just re- read it. If there is anything, just mention. It's But not it has finished. been provided by Indian side, so there is, Sure. there, there should not be any, I mean, mm, points. So you can check it. We will sign it right now. Um, Yeah, we will sign it. It's okay, just Ви зараз let's check перевірите, it. ми- Конечно, Anna, конечно. Anna, check it. yeah. Конечно. Uh, the, the only thing uh, uh, I believe uh, we have to start this long way with the small, I mean steps. So, so what Mr. Tahir said, I totally agree with him. And it's better to start with the private sector. The new convention which we discussed and the new idea which is come from him, I think uh, we should start working with the this I mean regular convention like here uh, and find out the problem which we would face with this convention. Exactly. And then find the solution for that and give a new version of a convention that would be modified of TIR, maybe. Yeah, it will be better. Yeah, that's is a, I mean, the practical way. Absolutely. And it can be, I mean, provided through you mm-hmm. because you are in the I mean the ground, you are in the practice where you are working with it. Mm-hmm. So uh, I believe, I mean, uh, the first step would be, as you mentioned it, whatever, I mean, support you needed in Chabahar from our side regarding the house, I mean, I mean, uh, warehouses and, I mean, the services you needed in Chabahar, that would be 100% sure that's, that's from our side. And I will give you a, I mean, a focal point. Mr. Miri is our, I mean, uh, investment manager uh, he also has uh, very well in English, and you can be in touch with him directly. So uh, uh, before uh, <coughs> managing, uh, before investment sector, he was in the in custom. he was our custom manager, <coughs> so he's aware of our rule and regulation regarding the I mean customs. So he can be I mean the only right person for give you the Absolutely. right information. We'll be in touch and I know that he's with extensive knowledge on the route <coughs> and in details. And yeah. that's the right person. Yeah, this is the first, I mean, uh, maybe conclusion for this meeting mm-hmm. that Mr. Tahir will go mm-hmm. forward for checking the all step and costs from Astara Khan to Chabahar. So we'll be together and we'll be discussing it in Yeah, yeah. Perfect, this is what I needed. Yeah. just- And then you will come, then you will come out with a list. What is needed and what is. You say done. for, yeah, from point A, X factory up to end user, this is the cost of transportation. I will provide the whole algorithm of steps. and Exactly, prices, exactly. Points, everything. And beside of that, the I mean normal way, which is going from Suez Canal to I mean Hamburg, St. Petersburg, whatever. Yeah. You would compare these two line together, and then say, okay, for make it I mean feasible, you need to decrease these three yeah, items. Whatever we can do, we could, we do ourselves okay. because we have some authority. Some part is not our own own control. Mm-hmm. So we will go to the government. Yeah road ministry you have to decrease these items okay. i mean the other part you should decrease this item will that will be same with russia part yes mr Milushkin will go exceptional help on that yes this is the story of i mean transit and transportation which you will go <coughs> so our focal point would be mr miri and he will be in touch with you you prepare the, i mean provide the list Absolutely. the data he will check and then uh, uh some <coughs> I mean, practical uh, order will come for us to pursue in our, I mean, uh, formal and, I mean, uh, government, I mean, bodies, Straight what they the can. Point. This is Straight exactly. The, this is the other one is uh, for uh, further cooperation mm -hmm. regarding the dry port you mentioned, yeah. I mean, logistic parts. I'll give the whole introduction about that. Yeah, logistic parts. Whatever you are interested to have in Chabahar, that would be in our control and it's it would be open for you. and Uh, even my suggestion is valid until you use it in regarding the Astarahan port, which is whatever you need it or commodity or I mean warehouse you need it, just give me that we need this much square meter warehouse for a three months, four months, six months, whatever you need it. You just inform us, we will, I mean, take care of that, don't worry for that, because we also keen to, uh, I mean, make it, uh, b- b- I mean, Working. uh, working this, this line. So this is what, that would be, I mean, uh, uh, a, a new uh, chapter for us uh, from Chabar. That's Absolutely why. fantastic. Я могу It's just пошу- straight to the point. Я могу Yeah. пошутить? <laughs> فضل خوبی جمعیت نشست خوب داری؟ داره. کجا؟ خودم نمایشگاه نمایشگاه بینالمللی ها؟ چی موسیقی داری تو؟ موسیقی فقط موسیقی؟ نه افتدا نمایشگاه نمایشگاه بازی نمایشگاه سمه دستی آه، یه مو- که سالن ننده یا داخل سال نه در آنجا آه، نه موسیقی هم در موسیقی مناطق موسیقی بیرون. بیرونیه تو بعد یه سیاه چادری فقط داخل هم افتدا صنایع بازی، دستی صنایع و دستی. غذا که نه نه غذا دیگه اوکی. هر موقع آماده بوده اوکی. Я а, вот в сегодняшнем разговоре, несмотря на то, что немножко приболел, тяжелый перелет, но я получаю искреннее удовольствие. شما که موافق دوستانه ببرین Ир, نمایشگاه переведи. خوبه نیست؟ На фарси, если можно. م- مدیر پرتغال دیگه. آه، آه، مدیر من میگه که آه، با توجه به اینکه سرما خورده از این جلسه لذت میبره نو و پیروخ نه از جلسه لذت نمیبره من اسپلیت خاموش کردم ما همه داریم گرما میخوریم شما لذت میبریم это меня туркмены заморозили میگه که ترکمنستان در ترکمنستان ترکمنها او رو سرما دادن мы когда были когда сидели все руководители и им сделать решили хорошо то через зал пустили очень сильный холод که ما منتظر پنج نمایندگان پنج کشور بودیم رئیس جمهور ترکمنستان و معاون رئیس جمهور از کشورهای چهار کشور دیگر ایشون در تالار تمپراتور پایین آوردن برای اینکه برای ایشون راحت باشند ولی برای همه دیگر خوب نبود ما الان همین برای شما کردیم دیگه То есть мы, Это мы, мы вам такого не сделали. мы ما страдаем الان за... اینجا رو گرم کردیم که شما اذیت نشید ولی بقیه به خاطر شما دارن اذیت Мы میشن специально здесь сделали очень такую теплую температуру, Да. чтобы... البته ما گرما میخوریم مثل شما سرما نمیخوریم Мы здесь только греем. не Но греем я, ваши- но я что хотел сказать. Во-первых, я получаю удовольствие от такой высокопрофессиональной команды, которая работает вместе с вами. آه، من آه، از این جلسه لذت میبرم و از я хотел бы сказать, что мистер Мери это высококлассный специалист. Э, э, и мы знакомы буквально вот, э, не знаю, несколько часов, но это видно невооруженным глазом. И отсюда у меня возникает такая шутка. Э, и уже они, наверное, сделают э, этот маршрут так, что мы будем только радоваться, глядя, как они работают. Я, конечно, шучу, мы все равно будем работать так же еще больше, как было. Но я абсолютно уверен, что когда такие специалисты встречаются вместе, то у нас ждет успех. اه، ولی اه، من کلا مطمئنم که چنین کارشناسان اه، ملاقات میکنند ما اه، صد درصد موافقت اه، اه، ما خیلی خوب کار میکنیم И я еще раз вот возвращаясь к моему предложению, значит, по итогам нашей сегодняшней встречи мы, конечно, хотели бы получить от вас развернутое письмо и предложение. و میخواستم یه درخواست خود رو یک بار دیگر بگم که ام، در نتیجه این جلسه میخواستیم از شما یه но мы дарем поконим. И по новой конвенции, и по ТИРу, и по другим а, предложениям. Dar mă de тир GEDIT, TIR, va пешноходоты И, конечно, мы вместе с господином Алиевым подготовим вам ответ, который будет дополнять ваши предложения. Ва альбатте мого Алиев хамчинин барой шамое, но мы дорос миконим. И из этих вот переписки из нашей обязательно родится следующий документ, который будет уже положен на стол нашему и вашему правительству. ва аз ин мукатабе е санад джадид иҷод меше ки бетунем ҳам бе на- намояндагони давлати худ ва шумо бе намояндагони давлати худ нишон бидид. То есть мы, по сути, этой перепиской начинаем подготовку вот этих самых новых конвенций и других документов. ва а, аз ин ро аз ин мукатабе а, шуруи а, омадагӣ бе конвенсионҳои ҷадид ми- мекунем. کاملا موافقم полностью согласен. آقای میری نامش رو تنظیم میکنه تا شما قبل از اینکه ایران رو ترک بکنید به دست شما میرسونیم پیشنهاد خودمون رو البته در این مرحله پیشنهاد ما خیلی کلی خواهد بود و پیشنهاد میکنیم که یک کمیته تخصصی از افراد از طرفین تشکیل بشه و روی این موضوع کار بکنن پیشنهادی که من با آقای الیف دادم که ایشون اعداد رو در بیاره و بر اساس اون یک مدل جدید پیشنهاد بدن Да, ну у меня пока только общие предложения, я уже их э, господину Алиеву тоже озвучил, что э, хотелось бы, чтобы все было просчитано, и, возможно, нам следует создать какую-то общую организацию, состоящую из представителей разных стран, чтобы вместе работать и обсуждать вопросы. Мы это начали в Индии уже. Мы, дар Хиндустан, инкору шуру кердим. И, по сути, мы это продолжаем сегодня и завтра будем в Анзали. ва алон ин коро дарим эдоме мидим эмруз ва фардо дар Анзали. И я думаю, что вот как раз вот эта вот работа позволит нам уже сформировать уже на уровне правительства, если это будет необходимо, такой специальный орган. و فکر میکنم این کار به ما اجازه میده در سطح دولت اه، چنین اه، شرکت سازمان مشترک ایجاد بکنیم بله صد درصد با شما موافقم 100% согласен. خب Perfect. Fantastic. یا. Um, exceptionally satisfied with understanding and with straightforward way of dealing with the issues that arises in front of immediate reaction. Thank you very much. Welcome. Thank you. It's very good. Thank you, thank you so much for your coming. I know you are very tired, but we have uh, another festival. It is uh, regarding our rural این دو دیگه این